mijin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na daya wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta daɗe tana kwance tana tunanin yadda wannan rikitaccen al'amari zai kare danganin kowa ya tashi akan ra'ayinsa rikici sosai a gidan nan ake yi addakan tana nan akan bakanta ta ce babu gudu babu ja da baya babu wanda ya isa ya dauki ya aurar wa makaukaci ita ma haliman a lokacin ta ji maganar batun aurar da ita ba ƙaramin ta da hankalinta kai ba kullun tana cikin kuka gani take ita kan baban nasu ba kaunar ta yake yi ba tunda ya rasa wanda zai aurar mata sai marar hankali Hadiza kam ta samu lafiya tunda yanzu maganar ma ta bar kanta to amma duk da haka tana tausaya wa kanwarta dan irin halin da ta shiga haka nan ne suke haduwa ita da addasi ta shiga Halima suna ta akan kanta kuskura ta yadda da tsarin baban nasu dan kuwa sai kai ta ne ya bar wata kawai Halima kan sake cewa dan har ciwo ta dinga yi domin gani take duk gidan nan ita kadai ce baban nasu baya son ta. wata tattara al'amarin ta ajiye waje daya dan kuwa ta ce al'amarin sahura da 'ya'yanta sai addu'a idan babu awwalu ya zo yana karanta mata matsalolinsa takan ce sai haƙuri tare da addu'a inda kai sake gidanka ya bar halinka zan dai ci gaba da taya ka da addu'a kawai Halima idan suka zauna da Maryam ba ta da aiki sai korafi da kuka Maryam na iya bakin ƙoƙarinta ganin ta tarwa da Halima hankali. Har ta ya ta kukan take wani lokacin dan ganin yadda Halima ta tada hankalinta. Ana cikin wannan hali jarabawar ta fito. Maryam ba ƙaramin farin ciki ta tsinci kanta ba. dan kuwa ta ci jarabawar ta sosai yadda ya kamata. dan duk cikin ƙawayensu babu wanda ya kai ta cin jarrabawar gwagwa mata ta ya ta murna har take tambayar ta yaya batun ci gaba da karatu kuma anan kuma sai jikinta ya sanyi take cewa gwaggo to ni ban san yaya ma san yi ba yanzu Dama an ankul habib na nan ne kai ko da saudati ce na san za ta nema min hanyar da zan samu to yanzu duk ba sa nan ban san yayi sanyi ba gwaggwa ita ma cikin damuwa tace haka ne na san dole akwai dalilin da ya tsayar da Habibu har yanzu bai so ba kusan shekara ɗaya da rabi ba to amma babu komai Allah ya saba mana abin da ya fi sama alkhairi Maryam tace amin ni da har ina cewa tun da baba Auwal yana da hanya a makarantar da Anta Hadiza ta yi idan zai kai takardun Halima zan roƙe shi alfarmar ya haɗa da ni to da wannan rikicin ya taso ina ci yana faɗa ya ce babu wadda za ta sake wucewa gaba da sakandare aure sai dinga yi wa duk wacce ta gama sakandare babu wucewa gaba Gwaggwata ce ni ɗawainiyar ce ma mai rama kin gani ba wani karfi ne da ni sosai ba wannan ɗin ma da kika gama kin gani dai da taimakon Allah da taimakon Habibu kika samu kika gama ni ina ganin ki sassauta wa zuciyarki idan da hali insha Allah sanya ki ko ko ki ci gaba idan kuwa babu hali to fa sai dai ki haƙuri. Maryam na da fahimta kwarai sannan kuma tana tausaya wa kuku dan kuwa ta san in dai gwankwan na da hali babu abin da sai hana ta biya mata ta ci gaba da karatu dan haka ta bar wa Allah zaɓi idan Allah ya kaddara za ta cika wa Habib burinsa na karatu to za ta cika idan kuwa babu hali to haka nan Allah ya kaddara sai dai hakuri Anas ganin baba Awwal ya sakar masa mara sai ya hura wutar sai an yi bikin su da Hadiza dan yana tsoron kar wani abu ya sake kunno kai haka nan ya turo ɗan uwansa baba awwal ba dan ya so ba da kuma nasihar gwaggo yace ya ba su cikin lokaci ɗanɗani aka yanke rana sati uku Hadiza gaba ɗaya ta masa a bikin dan kar wani abu ya sake tasowa haka nan dai aka yi bikin cikin nasara baba Auwalu ya yi kokari dan yi mata komai da uba ya kamata ya wa irsa ita ma addaba a cewa komai ta yi kokari ba wanda ya kai Hadiza farin ciki ganin ta tsallake rijiya da baya sai Halima wacce ita ma zuwa yanzu zuciyarta ta riga da ta gama bushewa tana ganin babu wanda ya isa ya aurar mata wanda ba ta so in Adda addada hadisa sun riga sun gama hudata. ta gwaggo na zaune a barandar ta tana yan ɗan a wajen karfe biyu na rana a lokacin Maryam da Halima sun tafi gidan hadisa adda ta aike su su kai mata waɗansu kayan gidanta yana can hoto tsamiyar boka baba awwal ya shigo kofar ya nemi waje ya zauna yana gaishe ta da ya gama gaishe ta sai ya koma gefe ya yi tagumi mu ya mara sa me zai ce gwaggwa ta kalle shi sannan ta kau da kanta ta ci gaba da abin da take yi tuwa can dai da ta ga ba shi da niyyar magana ta ce ya kamata dai ka sassauta wa kanka wannan tunanin da ba zai amfane ka da komai ba ya ja aziyar zuciya sannan ya ce haka ne gwaggo amma na zo ni ne neman wata alfarma a wajen ki gwaggo ta dago kanta tana sauraron sa ya sunkuyar da kansa sannan ya dan Allah gwangwadon girman Allah dan darajar da Allah ya yi wa annabinmu suka karasa gaba daya ita da shi da gwangwan cewa Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ki taimake ni in baiwa Abbas Maryam gaban gwangwa ya bada damu cikin nutsuwa da tashin hankali ta dago da kai tana kallon sa ganin halin da ta shiga ne yasa ya saurin sunkuyar da kanshi zuciyar shi na dukan tara tara gwaggwa ta ce taɓi lallai yaran nan baka da kunya da tunani yanzu ne ka san rama tana da amfani yanzu ne ka san rama za ta rufa maka asiri mamaki da har wannan magana ta fito daga bakin ka. yau ina ƴaƴan naka da ka ɗauke su sun ci kowa yau ina ƴaƴan naka da kake wahala kake faɗuwa kake tashi akan su su din sun gagara rufa maka asiri kuma sun gagara kwantar maka da hankali suna nema su jawo maka abu kunya ƴaƴan da ka wahala akan su ƴaƴan da suka fi kowa a ka. wai yau kai ne mai neman alfarma ta akan ne rama to yau bari ka jin faɗa maka ko in tunasar da kai abin da ka riga ka manci ka tuna daga kai sai mai rama marigayiya na haifa a duniya mai rama ba ta yi tsawon kwana ba Allah ya karɓi ranta a kuma cikin gidan nan Allah ya karɓi ranta a gabanka da matarka ta mutu a wajen haihuwa abin da ta haifa ma bata san wani iri bane mata ne ko namiji ba haka na ɗauki ɗawainiyar kula da mera matan daga haihuwarta har yau din nan tunda na san ubanta ma ba wasu dangi yake da su ba duk sun ƙare haka kana kallo na kai ma yaya ne da kai ga halima nan su armera mace watanni ne kawai a tsakaninsu ya ci a ce duk abin da kai wa halima ka yi wa merama ko da bai kai na Halima ba tunda merama take a gidan nan ka taɓa ɗaukar daidai da tsinke ka ce gashi ayi mata wani abu hadarar uwa zan ce ka saka ta a makarantar firamare ka ɗinka mata kayan makaranta kala ɗaya wannan ma dan kar duniya ta zage ka ne ka saka yarka halima ka gagara saka yar yar uwarka da suke ciki ɗaya. ina kallo sallah za ta zo kuna kala kala kake yi wa 'ya'yanka. idan wani abu ya taso na jikinka yana rawa sa kai musu ko ƴar karawa da kunya kai ba ka yi saboda kana tsoron matarka kana gudun ɓacin ranta duk abin da take ciki game da Merama ai na sani kallanta kawai nake domin ba ta ƙaunar Merama ko kaɗan duk wani abu na ci gaban yarinyar nan ba ta son sa ta ɗauki karan tsana ta dora mata haka kawai me yarinyar nan ta tare mata marainiyar Allah marasa imani a gaban uwarta ta mace ta barka ko kunu ba ku taɓa ɗaukowa kun ba ta ba ta mutu ta barta ne ba dan ba ta son ta ba sai dan babu yadda za ta yi na ƙara tsinkewa da al'amarinku da a ce a duniya ni na fara mutuwa na bar mai rama ita ma ta mutu ta bar jaririya ashe ba za ka iya riƙe amana da zumunci ba kai ka san menene zumunci kuwa ka san ladan rukon maraya marayan ma irin merama da babu uwa babu uba ni kuwa mai za ka faɗa min yau ina ɗan lelen naka yau ina gatan da kake nuna musu duk kenan ya tashi a tutar babu ka ba da mamaki irin ku ne ake ba ku amanar marayu ku gagara rike su ku ba wa iyalanku sai ta tsuguna musu idan suna da nisan kwana su tashi a cikin wahala idan kuma ba su da nisan kwana ku kashe su da bakar wahala mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya